Primer de tot, doncs, agrair-vos que estigueu avui aquí, que hagueu vingut a la presentació de l'edició en català eh, d'aquest llibre, eh, d'aquest llibre que anteriorment es van fer dues versions, una en francès i una en castellà, que són eh, Les fogueres del Pertús, diari de l'evacuació de Catalunya, eh, d'Albert Oriols. I deixeu-me que modo de, de pròleg, abans de, com s'acostumen a fer aquestes coses, vull dir que és presentar eh, la taula protocolàriament i èticament, eh, deixeu-me només que us comenti una qüestió. La qüestió és que avui és eh, 18 de juliol. Eh, la presentació d'aquest llibre eh, fet el 18 de juliol no l'hem fet a l'atzar, no, no l'hem deixat a la casualitat, l'hem fet amb tota la intenció del món, perquè hem considerat doncs, que eh, si no hagués existit la causa del 18 de juliol, aquell alçament militar eh, en contra d'un govern democràticament escollit eh, i tot el que va suposar després els centenars mm, de milers de morts i d'exiliats, eh, possiblement avui no estaríem presentant aquest llibre, possiblement estaríem presentant una altra mena de llibre. No? El 18 de juliol va ser la causa, aquest llibre és l'efecte. O sigui, només dir doncs, que aquest 18 de juliol no ha estat una data agafada a l'atzar, sinó que ha estat agafada, mm, diguéssim, amb tota la intenció del món. I a continuació, doncs jo eh, us passaré a presentar els meus companys de taula, tots parlarem una miqueta i encara que siguem molts, no us assusteu, doncs que en, ho farem una cosa el més àgil possible. Al final de les nostres intervencions, evidentment, doncs, que us donareu, veureu un torn de paraules que us podem preguntar, us podeu preguntar el que vulgueu, i que bonament respondrem a mesura de les nostres possibilitats. Eh, vaig per ordre, diguéssim, del que tinc jo, eh, d'esquerra a dreta. A la meva esquerra, eh, l'Enric Pujol, molts ja el coneixereu, historiador, ell ha estat l'autor de diversos llibres, eh, la majoria d'ells, mm, o, o uns quants d'ells almenys, eh, fan referència a l'exili i als bombardejos. Eh, actualment també és el promotor i un dels autors, si hi ha alguna cosa que no sigui correcta, després <laughs> ja la corregirem, eh? eh de l'exposició que hi ha aquí a Figueres, al Museu de l'Empordà, sobre els bombardejos de Figueres, i és una persona doncs, que va ser el promotor i el comissari de, del MUME, del Museu de l'Exili de la Junquera. Ell, com un expert en temes d'exili, doncs, eh, s'adreçarà doncs, a vosaltres durant uns minuts i parlarà sobre aquest tema, sobre realment què va significar l'exili. A continuació ve eh, la senyora Mercedes de Oriols. Mercedes de Oriols és la filla del senyor Álvar o Álvaro de Oriols, és la Merceditas del llibre, és, és, és una de les protagonistes del llibre que ha vingut amb la seva família i que agraïm moltíssim eh, aquest esforç que ha hagut de venir des de Bayona, que és on viu, eh, fins aquí a, a, a Figueres, amb tot el trajecte, tot el quilometratge eh, que això significa. Ella realment i tota la seva família volien estar aquí, amb ella l'acompanya el seu marit, en Noel, els seus dos fills, en Didier i la Sònia, i, i bé, i, i, i agrair-li doncs, que, que, eh, que estigui avui aquí mm, com a, com a filla de l'Àlvar d'Oriols, aquest senyor que tenim aquí a la pantalla, eh? i l'autor del, del llibre, i a més a més com una de les protagonistes eh, del llibre, la, si no recordo malament, la Marona de les Nines, eh, la, la, la Marona de les Llibres, la princesa de les Nines, la princesa de les Muñeques, eh, eh, creo que, ¿no? que Álvaro de Oriols sí. titulava. Eh, al seu costat està en Didier de Mestoi d'Oriols, el net d'Àlvar d'Oriols i el fill de la, de la senyora Mercedes, doncs és la persona que en aquests moments eh, té els drets de, de, del llibre i és la persona, a més a més, que es va encarregar de fer la traducció del castellà al francès, no? Sí, sí. De, del castellà al francès, eh? Aquesta és la traducció. Sí eh, i és una persona doncs, que encara al dia d'avui eh, continua eh, en certa manera reivindicant la figura del seu avi, reivindicant la figura de l'Àlvar d'Urriols, que jo coincideixo doncs, que aquí a casa nostra doncs, ha estat una miqueta oblidada i això ja en parlarem més cap endavant i aquest és un dels motius per al qual s'hagi fet aquest llibre no? eh, al final de tot està el senyor Duran en, eh, en Lluís Duran eh, propietari de l'hotel però sobretot és el, un dels promotors i dels patrocinadors del llibre i jo crec que és un, una de les ànimes. Ell ja us comentarà eh, si aquest llibre s'ha traduït al català en part, una gran part es deu amb el, a, a Lluís Duran i us explicarà com va mm, prendre contacte per primera vegada amb aquest llibre i què és el que va pensar i, i bé, i tot el que s'ha esdevingut posteriorment doncs, que ha estat precisament doncs, la traducció del llibre al català i jo per la meva part, pels que no conegueu jo sóc en Carles Gorbs, periodista i editor i sóc l'editor d'aquest doncs, de, llibre i que faré una miqueta, de, com sóc periodista i això ja, eh, vull dir, ho remenem els periodistes, faré una miqueta de moderador de la, de la, de la taula eh, eh feta la presentació eh, jo, jo volia afegir també una altra cosa. Eh, abans he comentat el del 18 de juliol. Jo volia comentar també doncs, que, que com a editor, i m'agradaria que se m'entengués, eh, m'hagués agradat no haver de presentar mai aquest llibre. M'hagués agradat de presentar altres llibres, evidentment, o inclús un llibre d'il·lustracions del senyor Álvaro Durriols, però mai aquest llibre perquè si estem presentant aquest llibre és perquè va existir un cop militar, una guerra civil, centenars de morts, centenars d'exiliars, tortures, perseguiments, etc etc etc. Això és el que eh, Álvar Durriols, en el seu llibre Les fogueres del Partús, en certa manera ell eh, intenta copsar una part mm, d'aquest episodi negre de la nostra història, que és la part de l'exili. La part de l'exili eh, des d'una manera jo entenc, potser com he dit abans com sóc periodista a lo millor se me'n va cap aquí i no és ben bé això no? però jo entenc aquest llibre com una mena de crònica una crònica eh, una, una, una biografia però no deixa de ser una crònica del llarg camí eh, i tortuós camí eh, cap a l'exili que van emprendre la família d'Urriols des de Barcelona fins a arribar al seu destí final, que va ser Bayona, passant, evidentment, eh, per Girona, per Figueres, per la Junquera, per el Pertús, etc etc etc. Aquesta crònica eh, d'aquest exili, a, més d'estar escrita, Albert d'Urriols la il·lustra eh, amb una de les seves facetes, i en parlem després de l'Albert d'Orriols, era una persona polifacètica, i dins d'aquestes diverses facetes, eh, doncs una era el de dibuixant o el d'il·lustrador. Com en aquell moment no tenia càmera fotogràfica, eh, doncs ell va anar il·lustrant els, divers, els diversos episodis eh, que ell es anava trobant eh, amb un dels seus dibuixos. Eh, tant és així doncs, de que el llibre, si no recordo malament, no em puc equivocar de dos o de tres, eh, un total de 70 o 72 ilustraciones, no? 72 de diria. Sí, eh, son 69 dibujos y sí. 3 documentos. Max, eh, doncs això, 69 dibuixos i 3 do documents, 72 però són 69 dibuixos no? que ell va doncs, anar dibuixant mm, a mi particularment i no ho dic perquè estigui la família ni molt menys eh, crec que els dibuixos tenen una força i una qualitat in increïble molt, molt bona i que il·lustren precisament, que és la seva funció el que ell intenta dir en paraules no? o sigui que és una crònica eh, en certa manera il·lustrada jo vull dir també com, com a editor eh, i jo crec que millor doncs molts pensareu doncs, que això ho dic per quedar bé però mm, no cal ser matemàtic eh, per veure que un llibre que s'ha fet una edició de 1.000 exemplars que s'ha hagut de traduir al català doncs que a més a més el paper està bé eh, que s'ha hagut de maquetar que a més a més farem una exposició itinerant per tot Catalunya dels 69 dibuixos eh, tot això a càrrec de l'editorial. Jo el que sí vull dir, com una mena de declaració de principis, doncs que eh, jo no, no, no hi he entès mai aquest llibre com un producte eh, per fer diners. Eh, jo, la nostra editorial, eh, Gorps Edicions, Gorps Comunicació, té dues marques, Gorps, els llibres que es fan en català, Luces de Gálibo, els llibres que es fan en castellà. Hem fet un total de 53 llibres aquest llibre per mi eh, és especial, vull dir, jo ho dic mm, sincerament, vull dir, no, no, el seu objectiu amb tota sinceritat no és estar fent diners, si recuperem els diners invertits doncs ja, ja estarem contents i per què? Doncs perquè volem aportar el nostre granet de sorra a la recuperació de la memòria històrica a, i a reivindicar i fer un petit homenatge a Albert Durriols. O sigui, totes dues coses. A donar a conèixer més la figura d'Albert Durriols i alhora doncs, aportar el nostre granet de sorra a la memòria històrica. A la memòria històrica, sobretot, a aquestes noves generacions que a través d'aquest llibre, que sembla que ser com un còmic, eh, eh, doncs, eh, pugui arribar a, a, a diversa gent perquè realment doncs, mm, s'agafi doncs, consciència del que va representar l'alçament el, el gloriós alzamiento nacional, entre cometes, i les seves conseqüències que va ser la Guerra Civil, els 40 anys, l'exili, etc etc. Jo per raons polítiques, socials i familiars em sento total, totalment identificat amb aquest llibre i aquesta és en certa manera la meva aportació, el meu granet de sorra perquè se sàpiguen aquestes coses. Eh, I com també se sol fer en aquests casos, però jo crec que és obligat eh, perquè es pugui entendre, jo vull agrair, i això m'ho llegiré per no deixar-me ningú, a tota la gent que ha participat d'una manera o una altra i ha fet possible eh, el llibre. En principi, la Generalitat de Catalunya, eh, el, eh, amb el seu Departament de Cultura i amb alguns dels seus òrgans eh, i direccions, eh, com per exemple doncs, el Memorial Democràtic, eh, crec doncs, que, eh, que pertany, no, el Departament de Cultura no, el de Governació, no? Eh? i que avui doncs, el representa la delegada dels serveis territorials a Girona, la senyora Rodríguez, i que li dono la benvinguda i moltes gràcies per haver assistit. Eh, a més, el Departament de Cultura de la Generalitat eh, ha participat també com a patrocinador i, i també doncs, el, el seu conseller, en Ferran Mascarell, eh, quan li vam proposar doncs, de que si volia fer el pròleg, la veritat és que vam dir, uf, el senyor Ferran Mascarell amb les coses que té, vull dir, ara només falta doncs, que li diguis doncs, de, de, de, de fer el pròleg d'un llibre quan m'imagino que tothom li estarà demanant el mateix. Però ho vam intentar. Vull dir, nosaltres vam, vam creure que els obstacles no els havíem de posar nosaltres, sinó que en tot cas ja els, els posaríem els altres, no? i, i li vam enviar i el dia següent el dia següent va, ens va trucar la secretària ens va dir que el senyor Mascarell s'ho havia llegit per sobre havia llegit el dossier d'informe i que evidentment que faria el pròleg perquè mm, s'identificava també molt i li agradava moltíssim el llibre i crec que els 4 o 5 dies ja vam tenir el pròleg fet no? per la qual cosa doncs, no ha pogut venir la seva secretària mm, ens ha escrit un correu electrònic doncs, disculpant que no podia venir i també li donem diguéssim aquest agraïment a la Diputació de Girona, a l'Hotel Duran, perquè crec que és obvi, no? o sigui, avui estem aquí, eh, estem aquí utilitzant les seves instal·lacions i fent aquesta primera presentació, i quan dic aquesta primera presentació jo us parlaré després perquè després hi haurà una altra al mes de setembre-octubre i, i per al lunch que hi haurà després i per tot l'esforç doncs, que el senyor Lluís Duran eh, ha fet com ell mateix jo crec que i li demanaria doncs, que després ho expliqués no? a l'Ajuntament de Figueres, que en representació està el seu regidor de Cultura, el senyor Godoy, eh, doncs que estem parlant, eh, no, està, no hi ha res concretat, però volem fer una segona, una segona presentació molt més àmplia, una segona presentació que es durà a terme al, al mes de setembre o octubre d'aquest any, eh, estem buscant a l'indret, que pot ser que sigui la, la, la Cate, pot ser que sigui com, com voldríem, i el que estem intentant doncs, que sigui el Teatre del Jardí, fer una segona presentació del llibre. Una segona presentació on mm, aquí s'orienti més amb la figura de l'autor i no tant eh, del llibre, és a dir, qui era realment Álvaro Riols, què feia aquest senyor doncs, eh, com ara immediatament explicaré, molt breument, era un senyor doncs, que era dramaturg, que era poeta, que era escritor, que era il·lustrador, que era músic i que s'expliquen moltes i moltes històries no? i moltes anècdotes. El que volem i el que ens agradaria és en aquesta segona eh, presentació poder fer en un indret com pot ser el Teatre al Jardí eh, o qualsevol altre indret similar i poder doncs, representar doncs, algun sketch d'algunes de les seves obres de teatre doncs, mm, per exemple, que es van traduir al català, com el Cirano de Bergerac, o algunes del Lorca, com la Casa de Bernard d'Alba o Germa, i fer algun sketch, i si pogués ser inclús amb algun actor mm, de primera línia, com podia ser l'Arquillué que darrerament doncs, va interpretar el Cirano de Bergerac. No? També estem intentant posar-nos en contacte amb la Montserrat Carulla perquè pugui llegir alguns dels seus eh, poemes, interpretar algunes eh, sarsueles, eh, no sé si hi ha alguna sardana doncs, també, eh, les il·lustracions les passarem amb la, amb la pantalla gegant eh, i és perquè es veixi en certa manera eh, un polifacètic que era Albert Durriols, no? no explicant-ho, sinó senzillament participant i veient-ho en aquests actes. I doncs, jo dono eh, l'agraïment a l'Ajuntament de Figueres eh, pel seu suport i per altres qüestions que encara no podem dir, però que hi ha alguna mitja sorpresa, que ja la veurem una miqueta més cap a demà, cap al setembre, cap a l'octubre, en quant a les exposicions i, i això, reitero el meu agraïment a l'Ajuntament de Figueres. I després, doncs, a diverses persones eh, sense les quals, mm, encara que em reiteri eh, amb, les, amb les presentacions o que, o que les hagi anomenat abans, que hagués estat del tot impossible eh, aquest llibre, i quan parlo del llibre parlo eh, de la segona presentació, parlo de l'exposició, etc. En Pep Puig, que és una de, la, de, la, de les persones, un promotor i una de les persones que avui no ha pogut estar, de moment vindrà una miqueta més tard, sense el qual tampoc hagués pogut tirar això cap endavant, en Didier Damestoi, que ja l'hem dit, o sigui, per tot el seu suport, els correus electrònics que ens hem enviat, les converses telefòniques que hem fet, el seu suggeriment, els seus assessoraments que els hem tingut molt en compte la Mercedes d'Oriols, evidentment, que avui la tenim aquí i jo crec que és l'ànima, és la persona que és l'ànima d'aquest llibre, és la filla de, de, de l'Àlvar d'Oriols i és la persona mm, que manté la flama viva encara del llibre i de la figura del seu pare, l'Àlvar d'Oriols. El conseller de Cultura, Ferran Mascarell, pels motius que he dit doncs, del, del, del pròleg, el dissenyor i, i, i maquetador. Vull dir, ara ja ve doncs, la gent que ha treballat darrere del llibre perquè ha estat eh, netejant les il·lustracions eh, una a una, mm, fent mil i una prova amb, amb la maquetació perquè fos el més àgil i moderna eh, eh, possible. I sobretot també eh, a la Violeta Roca, doncs, que ha estat la traductora del llibre i que jo crec que en nom de tots, no? Vull dir, eh, ho hem parlat abans i la volem felicitar. Ella no està aquí, estan sempre la representació els seus sogres eh? I, i ja sabeu, doncs ja li podeu dir doncs, que en nom de tots nosaltres que moltes gràcies Violeta i vull agrair també vull dir, una, una vegada més a l'Enric vull dir que immediatament quan li vaig comentar que ostres, és que anem una miqueta coixos això d'història, Enric doncs podies fer el favor, crec que no va dubtar ni dos segons eh? en seguida ens va dir eh, que sí que no hi hauria cap problema eh, jo ja vaig acabant eh, només comentar doncs, que les fogueres del Partús eh, és el que us he comentat abans, és un llibre escrit eh, per Álvar d'Urriols el 1939 mm, just quan s'anava cap a l'exili eh, que, que és un llibre doncs, que més enllà de la crònica que jo he explicat, que almenys així ho he sentit, que és com una crònica d'aquest llarg i tortuós viatge eh, eh cap a, alguna part eh, que era l'exili, jo crec que hi ha eh, un munt, un munt, diguéssim, de, de reflexions. És un llibre que parla sobre, sobre la condició humana, eh, sobre sentiments, sobre emocions, no només emocions d'odi, sinó emocions d'amor, de solidaritat, mm, també de ràbia, eh, també de, de tot una mica. O sigui, és un llibre que realment doncs, no, és, no és un llibre històric que explica uns fets i ja està, sinó que l'escriure-ho mm, en primera persona, al ser una biografia, doncs explica també diversos sentiments i moltes i moltes emocions al llibre. Del bar i jo crec doncs, que en tot cas la seva família evidentment el coneixerà millor que jo, eh, però jo faig una, una primera entradeta va néixer a Barcelona l'any 1894. Com, com he dit, està considerat poeta i dramaturg i va exercir altres disciplines artístiques i culturals com la música, el dibuix, l'escultura. De fet, de, deixeu-me que us expliqui mm, dos o tres anècdotes només eh, d'Albert d'Orriols perquè conegueu una mica més el, el, el personatge. No? Eh, es diu, i ja ho confirmarà també la família, doncs que el, el, al controlar totes aquestes facetes de l'art i de la cultura, com és la música, eh, com és la literatura, eh, el dibuix, etc, amb una de les seves... Eh, alguna vegada, doncs, si havia de substituir si havia de substituir algun actor amb alguna de les obres de teatre, ella el substituïa. I si havia de substituir algun músic, ella el substituïa. I, diu, i diu, diuen mmm, que tocant el violí era un mestre Uh, i que, bé, entre altres qüestions, entre altres qüestions, eh, Albert d'Urriols està considerat eh, per molts i sobretot per la premsa, eh, per la premsa de l'època, com el promotor del teatre popular i de masses. També hi ha algunes anècdotes que en més d'una ocasió eh, Albert d'Urriols quan acabava una de les seves representacions, fos una obra de teatre o fos una eh, sarsuela, quan la companyia sortia a saludar, el públic aplaudia i anava a buscar el seu autor, el seu director, l'Albert d'Urriols, i com feien amb les, amb, amb les corrides de toros o com amb els, amb els toreros, els, el, el pujaven a hombros i li feien el passeillo, no? I, i, o sigui, que era, que era un personatge, jo crec que molt conegut, molt reconegut i amb un gran prestigi i que aquí a Catalunya jo crec doncs, que ha estat un tant oblidat el motiu doncs, d'aquest doncs, llibre és, és senzillament doncs, reivindicar reivindicar la seva figura o sigui, com una persona doncs, que mm, va fer un munt de sarsueles d'obres de teatre mm, va traduir moltes altres obres i, i bé, doncs jo crec que va ser un, un creador inca, incansable va morir l'any 76 a l'edat de 83 anys sense poder veure reflectiva la seva voluntat de tornar al seu país, de tornar a la seva ciutat amb, amb una normalitat eh, democràtica. Va ser el 1976. Un any o dos anys més tard m'hagués trobat amb allò de la transició, que ja ho era, en certa manera, però mm, encara era una miqueta difícil. No? I podria dir moltes més coses més, però per no allargar-me i per no cansar-vos ni a vosaltres ni, a, <laughs> ni, als, ni als meus companys de taula, eh, doncs jo, en tot cas, eh, se diria la, la, la paraula se diria la paraula eh, després us llegiré de totes més un, un fragment us llegiré un fragment, eh, per no cansar anem, ens anem passant el micro en tot, a, en tot cas i us llegiré un fragment molt curtet de 7 o 8 línies sobre els bombardejos de Figueres mentrestant, la veritat és que el buscaré si el trobo perquè l'he perdut i jo li cedeixo la paraula doncs, a, a l'Enric Pujol i, i bé, mm, i us anem parlant mica en mica. Gràcies. Bé, <clears throat> en Carles em va proposar de, de venir a parlar aquí, de fer una mica de context, de parlar de la significació de l'exili, eh, pel que ha estat doncs, la, la història de Catalunya. Naturalment, ara no us faré una gran explicació, us faré uns punts així molt impressionistes, molt ràpid, eh, sobre aquesta significació, perquè molt sovint encara avui mm, és un, una temàtica, és eh, realment un episodi històric bastant oblidat, sobretot a nivell, eh, a nivell més d'un públic general. Eh? Encara és una cosa d'especialistes, per dir-ho d'alguna manera. I penseu que la importància de l'exili va ser tal que en realitat és una mena d'història de Catalunya paral·lela Mm. En aquest cas, l'exili també, eh, pel que fa a l'exili, tindrà tota la nostra comarca i Figueres, seran doncs, realment un dels escenaris, sobretot del que seran el pas del final de la guerra al principi de l'exili, serà, doncs, ja dic, un, un nucli mm, fonamental. Eh? Serà realment la gran porta que va dur eh, aquesta aventura de l'exili. Mm? Penseu que mm, aquí va ser l'escenari la comarca i Figueres va ser l'escenari del final de la guerra i del començament doncs, de l'exili. Mm, ara mateix aquesta presentació coincideix amb l'exposició que us deia en Carles eh, que hi ha al Museu de l'Empordà, que és sobre els bombardejos de Figueres. Realment, mm, Figueres en aquells moments, en aquells últims temps, es va convertir en la Guernica catalana. Eh? Penseu que ara hem estat fent recompte de víctimes mortals, parlem i pensem la que parlem d'uns 400 morts, que és una xifra brutal, brutal. Després de Barcelona hi havia Figueres, amb xifra de morts. No amb xifres relatives, amb xifres absolutes. Per què hi ha tants morts? Perquè doncs, justament era el moment de la reculada, de la gran retirada de la gent, la gent se n'anava cap a la frontera empesa per les tropes franquistes, i la gent doncs, tenia por de la repressió que hi hauria, i per aquí van passar milers i milers de persones. Per Figueres i per l'Empordà passen milers i milers de persones i passen amb una lògica de guerra. Vol dir que no és que es retirin uns derrotats i prou, sinó que aquests derrotats els van ametrallant, els van bombardejant i els van aixafant, amb un objectiu molt clar, que era que no poguessin passar la frontera i que aquí hi hagués una gran bossa de presoners eh, que els poguessin agafar. I va anar ben, ben just que no els agafessin. Per això no s'entendria, sinó, aquesta, aquesta ferotgia que hi haurà en aquests últims dies de la guerra que doncs, provocarà doncs, eh, tantes víctimes, eh? perquè totes aquestes víctimes que us dic, la immensa majoria, seran provocats aquests darrers dies de la guerra. Precisament el cas de l'Albert Oriols és el gran testimoni d'això. Eh? És un dels grans testimonis que ho va viure i que ho explica i ho explica en aquest llibre. O sigui, per tant, dels testimonis de Figueres, dels bombardejos de Figueres, a part dels que hem pogut recollir en l'exposició, que han estat testimonis que no havien deixat eh, coses escrites, que després alguns sí que s'han animat a escriure però que no han pogut publicar, dels publicats i de la gent que era escriptora professional, el gran testimoni dels bombardejos de Figueres és Álvaro de Riols. Eh? que realment, doncs, per això, si aneu a l'exposició us trobareu que en una de les vitrines hi ha el seu llibre. Eh? Ell és el gran en aquest, gras, en aquest cas doncs, el gran cronista. Naturalment, ja us dic que aquest exili afectarà a moltíssima gent i per tant tindrà la categoria d'èxode. És un poble, pràcticament un poble, que, el que marxa. Eh? En el cas eh, de, de les hipòtesis diguem-ne més altes però que s'han revelat penso que són les més ajustades s'ha parlat de mig milió de persones fins i tot ara és una xifra brutal però brutal. Eh? si algú se'n va, mig milió de persones se'n van, doncs realment eh, fins i tot amb, la, amb, la, amb el règim demogràfic actual, amb la, eh, no parlem ja de com era la Catalunya i, i l'estat espanyol d'aquells anys, sinó fins i tot amb xifres d'ara seria una cosa altíssima. D'aquests 500.000, gairebé la meitat, menys de la meitat, però 200.000 eren catalans, perquè realment això és l'enfonsament del front català. És l'enfonsament del front català i després de passar la frontera encara la guerra continuarà uns mesos a Madrid i a València per tant, clar, la xifra aquesta de tants catalans ve donada perquè precisament és l'enfonsament del front català i per tant en aquesta part doncs, hi ha una proporció molt alta de catalans que se n'aniran. És cert que després, al cap de pocs mesos, molta d'aquesta gent tornarà, però malgrat això estem parlant d'un exili de centenars de milers de persones. Centenars de milers. En el cas català, és tot una institució, és la representació del poble, és la Generalitat que marxa. I aquí no queda cap mena de representació d'aquest poble. Eh? I és un cas com els bascos, els bascos igual. En el cas de la República Espanyola sí que és un, un govern que se'n va, però no desapareix el govern espanyol. Hi ha un govern que és el dictatorial, eh, però en aquest cas no suposa l'extinció com suposava en aquest cas. En el cas de la Generalitat té un valor i una dimensió molt important no només per aquest element que us dic, que és la representació política d'un poble, la que s'ha d'exiliar, sinó que aquest exili permetrà la pervivència de la institució i això farà que al final del franquisme, en aquesta transició que deia en Carles, es pugui recuperar. Per tant, la Generalitat actual és l'hereva directa de la Generalitat republicana, reinstaurada. La República Espanyola no es va poder reinstaurar. I en aquí tenim una evolució institucional molt diferent del que és l'estat espanyol, que és Espanya, i el que és Catalunya. Catalunya pot recuperar la institució política, la Generalitat, d'abans de la guerra, en la figura del president Tarradellas, perquè s'ha pogut preservar l'exili. La república també es va preservar l'exili, fins a l'últim dia, però amb aquests pactes de la transició s'acabarà sacrificant. Se sacrifica. I penseu que la república espanyola expandia passaports, tenia reconeixements internacionals, i pels pactes amb la transició això es queda eliminat. I això fa que ara mateix a Espanya no hi hagi republicans. Una situació absolutament insòlita. A Catalunya sí, però a Espanya no consta que n'hi hagi i que no, no tenen partits polítics representatius importants. I és per aquests elements que estem dient d'aquests moments. Una altra precisió sobre l'exili que penso que val la pena insistir. L'exili comença l'any 39, però no s'acaba l'any 39. A tots els llibres, l'exili comença i s'acaba l'any 39. No, dura fins la mort d'en Franco, i per tant, parlem, parlem de molts anys, de 40 anys gairebé, d'existència. En aquests 40 anys, tota la gent que es va exiliar, naturalment hi va haver retorns i, i gent que va... i anades, eh? per dir-ho així. Hi havia doncs, gent que venia, gent que tornava i gent que marxava. Però en tots aquests anys, fins, diguem-ne, al final de la Segona Guerra Mundial, el cost de l'exili serà molt important. I fins a l'any 1945, que és el final de la Segona Guerra Mundial, tothom es pensa, tothom es pensa que en Franco, un cop guanyin els aliats, perquè cal dir que tots els, exili, els, aliats, perdó, tots els exiliats republicans faran costat en els aliats, en la resistència, amb tropes regulars, gent que passarà a la estrangera, gent que donarà suport als governs britànics, gent que en els països d'acollida faran costat justament en els aliats. Què esperaven, a canvi? Penseu que la resistència francesa, el gran component, el gran component eren, eren els republicans, catalans i espanyols. Per què? Perquè no és que s'hi jugaven més, perquè quan arribaven els alemanys el que feien era agafar-los i posar-los als camps nazis, que n'hi ha 9.000, 9.000 morts hi va haver. Per tant, eh, què s'esperava? Doncs s'esperava que al final, com va passar a Itàlia i com va passar a França, els aliats arribarien aquí. I no van arribar com que va esclatar la Guerra Freda, va interessar més qui és en Franco que no el govern democràtic. Eh, per tant, estem parlant de molt d'anys. A partir del 45, realment, aquella cosa que tothom esperava i que tothom deia ara marxarem, ara marxarem, ara restaurarà la situació democràtica, ara podrem tornar a casa, doncs això es vagi allargant i tothom comenci a veure que aquest exili ha de durar molt. Això farà que hi hagin molts retorns, però la lluita antifranquista farà que als anys 60 i als anys 70 comença a haver-hi nous exilis derivats ja no de la guerra sinó de la resistència antifranquista gent que havia de marxar perquè venia a buscar la policia si de simple, no sé eh, de Figarencs, per exemple hi havia, i d'empordanesos doncs, eh, en Pere Fages mateix era un dels que estava ficat amb l'Assemblea de Catalunya que ha de fugir per cames per cames perquè va la policia a buscar-lo a casa, ell els fa entrar, diu sí, passin, passin, els rep molt bé, i fuig per la finestra. <laughs> És una nova gras, corrents, que ja te l'imagines, com ho explicava realment, i acabarà a París, i tanta altra gent que, per necessitats de la lluita antifranquista, han de prendre un nou exili. Eh, aquest gran exili, aquest gran èxode, tindrà molts països d'acollida, sobretot, sobretot França. Eh, L'estat francès serà el que en els primers temps però després també acollirà més gent. I encara avui hi ha moltes zones, Toulouse, al, sud, París mateix, no diguem ja la Catalunya del Nord, que realment hi ha molta, molta gent que és originària d'aquell exili i que per les raons familiars, pel que sigui, llavors quan 40 anys després es va poder tornar, tothom ja havia fet una vida diferent. Eh? Vull dir, hi haurà una minoria que tornarà, però hi haurà molta gent que encara, doncs, naturalment, estarà en els països d'acollida perquè hi hauran arrelat. França, per tant, d'Europa serà un dels grans llocs, també hi haurà gent a Gran Bretanya, no tan nombrosa, molt, molt reduïda, i a la gran, la gran terra d'acollida serà Amèrica i d'Amèrica a Mèxic. Eh? Eh, el que passa és que Mm, serà un exili mm, quantitativament eh, diguem-ne més limitat que el que hi havia a Europa i a França eh? però mm, serà un exili també bastant selecte a Amèrica. Eh? Hi haurà intel·lectualitat, polítics i això, ja el coneixem molt bé. Però a França encara, és, com que és tan gran, és de les coses que encara coneixem menys. Sobre els retorns, ja he dit que a partir del 39 començarà a haver-hi molts retorns, però que també a partir de la lluita antifranquista hi haurà sortides. Per tant, hem d'anar-ho veient amb, amb el llarg de tots aquests anys com hi ha unes entrades, unes sortides que naturalment va minvant, eh? però que sempre, sempre es mantindrà. I sempre l'exili serà la terra de llibertat. Per què? Perquè en allà la gent pot opinar, en els diferents països d'acollida, normalment tots democràtics, doncs, bueno, podran opinar, podran fer el debat de les idees, es podrà publicar en català, quan aquí no es podria publicar en català, i per tant, en el cas de la cultura eh, catalana serà un lloc fonamental, moltes revistes, moltes publicacions, molt sovint publicacions que encara i activitats que molt sovint hem de, hem de recuperar, eh? que no en tenim prou coneixement, com això com es passa amb l'Albert d'Urriols, ens passa amb molts autors, ens passen moltes obres i tota aquesta recuperació pels atzars, bueno, per les circumstàncies en les quals es va fer tot el procés de transició i tot plegat doncs, és molt o ha estat molt difícil, molt laboriós i molt lent. Malgrat tot, doncs, l'exili penso que va ser fructífer, eh? malgrat tot. Vull dir, va possibilitar que hi hagués espai, va ser un espai de llibertat per la gent, de patiment els primers i sobretot durant la Segona Guerra Mundial serà un espai de patiments, però després també serà un espai de, de llibertat, de possibilitat d'això, d'expressar-te amb la pròpia llengua, de poder fer una aportació en els països d'acollida que serà molt important. Pensem figures com Pere Bosch Impera, que serà un, ar un arqueòleg molt important i que donarà peu doncs, a, a una de les escoles arqueològiques, perdó, si ja ho dic bé, unes escoles arqueològiques eh, mexicanes, diguem-ne, doncs, eh, d'importància. Hi haurà doncs, metges, hi haurà no només intel·lectuals, sinó metges polítics que podran fer una resistència al que era el franquisme. Penseu que també per tots els partits, totes les organitzacions antifranquistes tenien les seus i editaven tota la propaganda a l'exterior, naturalment, a l'exili. Era l'únic lloc on ho podien fer. I per tant, doncs, en aquest sentit serà terra d'acollida. Penseu que Perpinyà, en aquest sentit, doncs, bueno, per nosaltres, i no només per, pels d'aquí, sinó per Catalunya entera, era doncs, el gran espai de llibertat, tothom s'hi anava a escapar, i no només per anar a veure pel·lícules eh, porno, sinó per, <laughs> realment per poder respirar mínimament. Mm? Penso que en realitat hi ha un gran llegat, i un gran llegat que no està format només per grans personalitats, penseu que tothom, persones anònimes, han deixat testimonis, van fer les seves aportacions en els països d'acollida, van fer aportacions també per aquí i que realment penso que, tot i que hi ha hagut realitzacions com el MUME, com el Museu de l'Exili, en el qual eh, hi vaig poder contribuir encara hi contribueixo eh, comencen a fer una feina de divulgació encara hi ha molt camí per recórrer en aquest camí hem fet un pas ara que és eh, editar en català aquest llibre, que jo penso que és un dels grans testimonis eh, de l'exili i eh, pels que som empordanesos i figuerencs doncs, ens ha d'omplir d'orgull perquè eh, és, jo penso, una de les grans cròniques del que, del que, va, del que va passar del que va passant aquí. Bé, no m'estrem més, en tot cas, si algú volgués alguna precisió, després en el debat podem, podem fer-la. Gràcies per la vostra atenció. Gràcies, Enric. Uh, eh, jo, en tot cas, ara li cediré la paraula a en Lluís Duran, eh, però abans, si funciona bé el televisor, només mm, dos minuts i, i us explico després el per què. Sí, és que, és que se sent per l'ordinador, no per la tele. No se sent, sí. Ah. I per la tele està... Està tope, no? Ah. Bueno, ara, ara us ho explico. Encara que, encara que no sigui el mateix. <laughs> No la puc cantar perquè no sé cantar. Eh, és eh, havíem preparat una cançó d'en Josep Tero, del cantautor escalenc i Josep Tero, una cançó que es titula 23 de gener i que explica doncs, els bombardejos de l'escala el 23 de gener del 39. El 23 de gener del, del 39 va ser el mateix dia en què la família Oriols van veure per última vegada a casa seva. És el dia que van emprendre aquest llarg viatge eh, eh, de l'exili i a més s'explica doncs, la història dels bombardejos, de les, dels bombardejos a l'escala, però també a tot l'Empordà i evidentment, com ha dit l'Enric Pujol, a Figueres i crec doncs, que il·lustra molt bé el que va ser aquell dia no? uns nens jugant a la plaça s'acosten uns ocells de ferro per, per aquells nens eren uns ocells de, de, de, de ferro i s'acostaven i els hi feia gràcia no? aquells ocells de ferro va acabar amb el seu somriure i amb la, i amb, i amb la seva amb la, amb la seva vida, més o menys la cançó eh, d'això. No? Jo m'havia preparat aquesta cançó eh, i abans de cedir la paraula amb, amb, amb en Lluís Duran eh, per comentar un fragment del llibre un, un fragment del llibre que parla sobretot, vull dir, crec que anava molt a cor la cançó amb el que llegiré ara són sis, sis línies uh, altres notícies han arribat amb detalls horribles sobre els bombardejos d'avui a la ciutat. La més impressionant ha estat l'enfondrament d'un gran refugi subterrani que una bomba ha tocat de ple. Estava completament atapeït i la bomba, en caure, ha sepultat aquella pobra multitud entre una pila de runa. A última hora de la tarda encara estaven recollint, a pelades, aquella pila enorme de carn destrossada. Terribles bombardejos de figueres. Qui els hagi viscut mai més no els podrà oblidar, i el seu horror imponent a través del temps perdurarà en la història. Aquest és un dels motius per als quals eh, també aquesta presentació la fem aquí a Figueres. Vull dir, és un llibre que parla de l'exili, parla de, de, de l'exili de Catalunya, parla de l'exili de l'estat espanyol, però és que el llibre li dedica potser 40 o 50 pàgines a Figueres i a, a l'Empordà. Jo volia, doncs, eh, en certa manera, doncs, portar aquests dos testimonis, la cançó del Josep Tero, que, tot i sent molt tràgica és molt bonica i després doncs, aquest petit diguéssim, episodi d'aquest fragment del llibre de, de, de, del Mar d'Oriols. Això és el, el refugi de la plaça del Gra. Aquest és el refugi de la plaça del... Sí, doncs, recentment, vull dir, ah, ja, ja aviat. Sí. Passo la paraula al Lluís Duran. Bueno, moltes, moltes gràcies de tothom per haver vingut i sobretot a la família Oriols que s'ha desplaçat de, de casa seva amb, que són set hores de cotxe que és a l'altre costat el sigui atlàntic i a la senyora Mercedes això és un, és un sacrifici ja bastant, bastant dur. Uh, en fi, els agraeixo moltíssim que, que hagin pogut venir i hagin tingut la, la força de poder venir. Uh, després, sobretot, uh, voldria donar les gràcies al senyor Carles Corps, que és el que uh, ha agafat aquest llibre pel braç i mà i l'ha tirat endavant perquè ell ha, ha vist que aquest llibre havia de ser traduït amb la mateixa manera que havia estat pensat en català. Álvar d'Orriols era fill de Barcelona, de família benestant de Barcelona, eren alguns germans eren abogats, els altres, el seu pare era, era abogat també, notaris, eh, gent pues, d'estudis, de carrera, i vivien en el barri de Gràcia i eren una gent que pues, molt, molt influent en els seus moments eh, a, a Barcelona. O sigui que eh, el Albert, ell eh, va néixer en un ambient d'una cultura i de i d'un cert eh, nivell que li va permetre pues, eh, pues accedir eh, i conèixer a infinitat de personatges d'aquell moment en aquest moment pues, eh, eh, ell col·laborava amb, amb, amb persones de, de tota classe de, dintre de, del món mm, de l'espectacle inclús eh, havia arribat a fer pues, eh, tal com deia el senyor Carles eh, que mm, ajudava a les composicions de les sarsueles, eh, a la composició, ajudava en els, en els compositors, els ajudava i amb les melodies, fer jugar la lletra amb la música. bueno, ho, ho arreglava, era un home que eh, eh, coneixia perfectament eh, el, el tema aquest de, eh, de l'espectacle i de tota la seva facetes que podia tenir. Jo, eh, està clar, aquest llibre, jo un dia per Perpinyà, ja fa temps, poder fa uns 20 anys, vaig entrar en una llibreria que tenien llibres catalans, que sempre hi entrava de tant en tant, i vaig, llebre, vaig veure el primer llibre que va fer ell, que va ser l'any 95, que és aquest llibre blanc que hi ha aquí al mig, i vaig mirar i vaig dir Les hogueres del Pertús, però quin títol tan estrany, no? Eh, realment em, em va estranyar. Què podia dir això? I vaig començar a fullejar el llibre i vaig veure Barcelona, el, el, el mes, el dia, Barcelona, després Girona, les, els dibuixos, les, les, els comentaris d'aquests dibuixos després eh, Figueres després eh, eh la Junquera torna altra vegada Figueres després la Junquera després eh, Perpinyà el camp de concentració d'Argelers de, de, i després l'escapada del camp de concentració que va ser també molt complicada fins a arribar a trobar el seu familiar que vivia a Bayona i que allà els va acollir. Arribant allà, naturalment, no els van posar en un, camp de, en un altre camp de concentració que no era res més que, un, que una quadra d'un club de, de, de, de d'un club d'equitació. Era una quadra en el qual hi havia les menjadores dels cavalls i dels animals i els hi van posar palla per terra i la mainada i les criatures, els homes i les dones, pues, dormien allà eh, com si fossin eh, animals, cavalls. bueno, després les coses eh, es van anar eh, arreglant i eh, Àlvar d'Orriols, la seva família, pues, es van anar eh, eh, situant i pues, es van anar refent un, un, una mica de tot el, aquest tremendo eh, terrible trasbals. No? Eh, jo recordo perfectament que a casa aquells dies eh, hi havia la meva mare i hi havia la meva àvia, m'explicaven que, bueno, que els carrers estaven plens de gent, que la gent entrava aquí a demanar menjar, menjar que la veritat és que el, eh, els de l'exèrcit, els, de, els que tenien el menjar, ens van, eh, portaven aquí saques de llenties, ens van portar diversos soldats d'intendència per ajudar-nos a la cuina, i eh, eh, bueno, tot el dia pues, bullint llenties i repartint llenties amb un cotxeron, un amb un plat, un altre amb una llauna de conserves i tota la cua, no? Tot això. Hi havia dies que venia algun sac d'arròs i es barrejava amb les llenties i, eh, bueno, era una mica festa major, no? Bueno, això va durar tots aquell, aquelles setmanes de la retirada. Això m'ho explicaven a casa. Entre altres coses, eh, bueno, aquest edifici, rascant una mica i traguent eh, una mica aquesta espècie de pintures que hi ha i, i d'això, les pedres són exactament les mateixes, és, molt és possible, probable, que la família d'Oriols es fiqués aquí dintre per dormir, per descansar o per, per agafar alguna cosa per menjar. Com moltes cases aquí a Figueres, pues, eh, que van resistir, i com els carrers, les aceres, les llambordes, els adoquins, que ara trepitgem tan alegrament, pues, en aquells moments estaven trepitjats per, per gent que estava eh, esgarrifada i desesperada, no? I continuen en el seu puest muts i, i sense dir res. Però eh, realment aquest, eh, aquestes, a tot, a tot aquests, eh, aquestes coses pues, vam, encara que no ho sembli, vam veure, vam veure aquesta, la retirada que va ser eh, un, un èxode per al poble, pel nostre poble. Mm, no tinc res més a dir. Bueno, sí, moltes coses, però, és clar, són petits detalls eh, que, que, bueno, ells els han explicat millor que jo. Eh, el, quan vaig trobar aquest llibre, no era com ara, eh, el 95, que hi havia internet i així, i vaig mirar Albert Riols, vaig veure la, la Bruguera Edició i em vaig posar en contacte amb ells, vaig, veia, ve, vaig veure que posava Paiona o, i tal, i vaig eh, mirar de posar-me en contacte amb per telèfon a veure com va ser, va ser bastant complicat i al final vaig trobar a la família Urriols Eh, eh, allà a Beiris i eh, bueno, posant en contacte amb ell els hi vaig dir que havia trobat aquest llibre com era possible que aquest llibre estigués arraconat i, i, i, i abandonat i elles deien, bueno, sí, això és la, la vida, no? I dic això, dic, dic no pot ser, dic que aquest llibre és, és un llibre extraordinari, és un llibre que que bueno, és, és que és algú, és un testimoni, és un testimoni per Catalunya i per la, per la nostra regió, és un testimoni i per Espanya, és un testimoni impressionant, no? Perquè el vaig llegir diverses vegades i coincidien els dies que posa perquè ell cada dia feia un diari un diari i posava el dia i el mes coincidien amb, els, amb el que havia passat aquí, que altres historiadors havien comentat, com era l'historiador, el, el cronista de Figueres que hi havia, bueno, que ara és mort, i, i coincidien exactament els, els bombardejos, el, eh, les arribades de, de gent i tot això, anaven coincidint amb, amb, el, amb la història d'aquest de, del senyor Bernils, crec jo que es deia, i, i vaig mirar inclús de, de cotejar i efectivament eh, moltíssimes coses coincidien amb la, amb, amb la història de Bernils. I és per això que això me va donar a mi pues, una, una, una, una força de dir, bueno, és que aquest llibre pues, eh, no és una novel·la, no és un invent. Aquest llibre és un, un, és un llibre, és un reportatge, terrible reportatge, d'aquells dies de, des de Barcelona fins al camp de concentració una família composta de el pare, el senyor Oriols, la mare, la nena i un nen que tenien 5 anys o 6 anys o 7 anys, a més a més la germana del senyor Oriols amb el seu marit i l'àvia, o sigui que eren cinc personatges que com van poder van poder eh, a travessar aquesta foguera no? terrible i poder arribar allà on van arribar. Alguns eh, es van quedar pel camí, com l'àvia, i, i bueno, eh, eh, la veritat és que eh, és un llibre que, que explica la realitat de, de lo que va passar. O sigui que no és un llibre de d'inventat o més o menys arreglat. No, no, no. És un relat diari com un relat d'un diari d'un capità de barco que cada dia va anotant totes les coses. Jo no comprenc com el, el don Álvaro d'Oriols podia tenir aquesta memòria excepcional que diu que tenia apuntat això amb una llibreta i s'ho anava apuntant cada dia, com podia tenir l'humor després de veure el que veia, d'encara anar-se apuntant tots aquests detalls i totes aquestes coses i fer uns petits esbossos dels dibuixos que després devia passar amb net i devia acabar-ho de, de rodonir per presentar-nos per a nosaltres un dels millors llibres que he llegit en la meva vida res més. Moltes gràcies per haver vingut. Abans de donar la paraula a la família de Marc Oriols, eh, per si algú alguna vegada havia dubtat de la catalanitat i de la, de, i del seu doncs, eh, diguéssim, bueno, això, és una petita sorpresa, eh? Doncs, eh, valors democràtics, ell, eh, amb la mort del president Companys, va publicar un, un, petit, un petit poema eh, a un diari francès, si no vaig errat. L'Ainar Galant, ara, eh, tot seguit, si vol venir, sisplau, doncs ens, ens el recitarà. Per cert, gràcies, Galant. És un poema que tinc anotat que va ser publicat el 10 d'octubre del 1947 al diari L'Espany Republicana. D'Àlvar Orriols, president Companys, in memoriam. Lluís Companys. Salut! Mai mor la glòria del màrtir i els herois. Ta vida dura. Màrtir i president, entorça i símbol. Qui digui Lluís Companys, diu Catalunya. Un dia malaurat, se l'emportaven els ferros a les mans i al cor l'angúnia, traient-lo del desterro on esperava, el retorn a la llar dolça i perduda. I en arribant al president, ploraven els cims, les valls, les tendres ausperugues, i en un cel roig de sang, el sol plorava, i ploraven la nit de por la lluna. I ploraven els homes i les dones, i el mar plorava en llàgrimes d'escuma. I el president en arribant plorava, plorava, no per ell, per Catalunya. Li fan un tribunal per fer-lo arrepleguen un grapat de traïdors d'ànima dura que el condemnen a mort. Llavors, no plora el màrtir president mirant els jutges, que és ell l'acusador davant la història. I no han de plorar els ulls d'aquells que acusen agrapat ah, de traïdors, ploreu vosaltres, avergonyits, cadells de fembra impura. Ja el porten a morir. La llum de l'auba, plena d'esglai, el president saluda i ell avança seriós, digne, i el tíbul frec l'escamot d'armats serè es detura i descalç, car dels peus tocant-li a terra, rep el plom dins el pit i un crit d'angúnia un crit gegant que l'auba tot en plena fuig dels seus llavis, cap als núvols puja i cau després. I com un tronc s'escampa per mons i valls. El Pirineu recula, el sol s'esberla. Amb la mar hi ha orades i un nom queda en els aires. Catalunya. Vamos a para mis merceditas. Pues ahora me toca a mí. Pero yo tengo que hablar en castellano porque entiendo el catalán, pero no lo, no lo hablo. Así que, bueno, estos señores ya han contado todo y así que me, me queda poquito por contar. decir que estoy muy muy emocional después de la, de la poesía que yo, esa poesía yo era así de chiquitita cuando la escribió mi papá y yo en casa pues la he oído muchas veces. Claro, pues me he emocionado mucho. ¿Así? ¿Ah, no, más cerca, sí, cerca. ¿Se me oye? Sí. ¿Más? Bueno. ¿Un poco? Me acercaré un, poquito más, soy pequeña. Más cerca, sí, cerca. muy pequeña, cerca. sí me ha emocionado mucho, decía la poesía, porque y de estas tiene muchas así, escritas sobre la guerra de España, tiene todo un romancero escrito, que no se ha publicado todavía, todavía, no sé cuándo se publicará, pero todas esas poesías, como el libro, todo esto, pues yo desde chiquitita en casa lo hemos leído, lo hemos releído, lo hemos vivido, que eso es lo principal, que lo hemos vivido, porque yo era la nena del libro, tenía cuatro añitos y medio, y que me pasé por aquí, por Figueras, debajo de las bombas y que nunca se me ha olvidado. Nunca. Y cuando vengo a Figueras, pues vengo muy emocional, siempre. El señor Durán, la primera vez que me trajo a Figueras, yo dejé Figueras, claro, en el 39, cuando estuve aquí bajo las bombas. Y volví en el 95 para presentar el libro, el, este que hablábamos. Y me emocioné mucho y sigo emocionándome todavía porque esto es un abrir una página de historia otra vez para mí y es revivir otra vez. Y lo más triste es que de este libro ya no queda nadie, porque recientemente ha fallecido mi hermano y ahora me quedo yo sola. Ahora ah. tengo mi marido, mis hijos, mis nietos, tengo familia, pero la nueva familia, pero la familia, la familia con quien yo dejé España y me fui a vivir a Francia, pues esa ya no ha quedado. Están todos enterrados en Francia. Y mi papá murió con la pena de estar olvidado completamente, porque fueron 40 años de exilio, que no es nada, 40 años de exilio es mucho. Pero yo le decía, papá, con todo lo que nos has dejado, algún día, sí, pero yo ya no lo veré. Y cuando editamos el primer libro, pues para mí fue una pena y una ilusión a la vez, y hoy con este libro en catalán, porque él tuvo idea de traducirlo al catalán. Lo que pasaba es que cuando escribía, porque nunca dejó de escribir, tampoco en el exilio, él lo iba metiendo todo en un cajón, todo lo metía en un cajón. Y decía, voy a traducirlo, me voy a dar todo este trabajo y lo meteré otra vez también, como lo demás, en un cajón. Y no lo hizo nunca, pero hoy sería el hombre más feliz del mundo que este libro estuviera en Cataluña y gracias a estos señores que están aquí, que, y, la, traductora, maravillosa, porque yo lo he comparado con el libro, entiendo el, catalán, lo he leído porque mi papá además traducía mucho catalán, como era catalán, sus propias obras las traducía al catalán, hacía además traducciones de otros autores, como del Monrostán, tradujo del francés, porque hablaba francés muy bien, y hizo Lorca también, porque fue amigo de Lorca, fue amigo de toda esa época bohemia literaria de los años 20, se conocía pues todos los compositores, actores, lo que decía el señor Durán. Él vivió toda esa época romántica, esa época de tantos intelectuales que luego dejaron España, que todos, todos casi todos pues tuvieron que, que huir, marchar. Y él lo que pasó es que se quedó en Francia y en un rincón además de Bayona y en Bayona, pues entonces, ahora ya se ha desarrollado un poquito la cultura, pero entonces no. Entonces era, no era un pueblo, pero una ciudad pequeña. Y claro, llegamos todos los españoles, había pocos que hablaban español, la gente no... Mi papá hablaba francés, mi mamá hablaba francés, mi hermano y yo tuvimos que ir a la escuela a aprender francés. Y bueno, pues nos quedamos ya en Bayona toda la vida. Pero él no hizo nada en Bayona más que trabajar para darnos de comer. Y como él de joven, pues había estudiado Bellas Artes en Madrid, pues él dijo, yo tengo que ganarme la vida, pero con mis dedos, no con mi cerebro. Y entonces buscó trabajo de escultura. Y así nos alimentó todo el tiempo, todo lo que duró la guerra y después, hasta que ya nos casamos y dimos nuestra vida, pero él fue el que nos, nos tuvo que dar de comer, pero la pluma nada. La pluma escribía y todo iba al cajón y eso no. Hasta que ya llegó en el 69 la amnistía que dio Franco a los intelectuales y pudo publicar pues las dos traducciones de Lorca, dos obras suyas en catalán y El Cirano de Bergerac. Pero que tampoco, bueno, estas obras sobre todo fueron más los intelectuales, los profesores, los, los alumnos, quienes se interesaron a todas estas obras, pero el público en sí estrenarlos en teatro todavía no lo hemos conseguido. Así que a lo mejor algún día, puede que con este libro mi papá otra vez flote un poquito por Cataluña y que alguien se fije en el poeta que fue, en el hombre de teatro que fue, y la a ver, alguna obra quizá que pueda pasar todavía. No digo de las políticas, porque las políticas él tenía mucha garra. Y él se implicó mucho, fue un hombre muy comprometido, lo que claro le llevó al exilio también, porque él empezó con la zarzuela Empezó con la traducción de los horarios de Tal Algunos quizá, seguramente sabrán, eh, sabrán. Y él del, catalán lo pasó al castellano. Y pasó, esa obra por toda España tuvo mucho éxito en castellano. Y luego la transformó con el filósofo Francés Pujol, la transformó en lírica. Y se estrenó también en el Teatro Victoria de Barcelona con mucho éxito. Y luego ya pues se metió en la zarzuela le gustaba mucho la composición, él mismo componía, y como tenía muchos amigos también que componían como él, le gustaba la zarzuela, se metió en la zarzuela, hasta que un día ya se metió en el drama, y eso vio que era lo, más lo suyo, el drama, y ya se quedó en el drama. Pero cuando vino la República, él era muy republicano, sus padres, pues claro, eran monárquicos, pero de los de, otra época, digamos, aunque casa, por la casa de su madre, por la familia de su madre, eran republicanos y él se ve que más tiraba para la familia de su madre. Y él era republicano y entonces dijo yo, me tengo que poner a un lado o a otro, lo que pasaba en aquellos tiempos, en esos momentos, y él se puso al lado de la República y empezó a escribir obras, obras políticas con mucho, mucho éxito. Además fue el primero que escribió teatro de masas y tuvo mucho, mucho éxito. Como decía el señor Goss, le sacaron en hombros y, y él estaba feliz, él está feliz con la República. Y hubiera vuelto al drama otra vez si todo hubiera sido pues como, como tenía que haber sido, seguir no haber una dictadura que, una dictadura que todo lo cortó. Y él le cortaron las alas, porque al tenerse que marchar, pues abandonó carrera, abandonó todo, todo, todo. Pero como él era él, él siguió escribiendo. Nadie le pudo prohibir coger su pluma y seguir escribiendo. Así que tenemos un legado en casa que nos ha dejado que poquito a poco, y ahora este libro, pues es con este libro que contamos que su figura vuelva otra vez a Cataluña. Y nosotros contentos de venir a saludar al público, a dar las gracias a todos estos señores, señor Luis Durán, que ha sido el primero que nos descubrió y que descubrió el libro primero, y que nos hizo venir a Figueras y desde entonces pues no paramos. Así que el señor Durán le debemos todo, todo, todo. Y luego se puso en contacto con el señor Goff, allí pues hicieron su cocinita los dos y salió el libro. Y ahora pues espero que todo el mundo lo lea y que todo el mundo guste. Yo encantada de la vida porque para mí, para mí como lo he vivido, es un libro muy importante, como lo pueden comprender y que me emociona mucho. Yo misma cuando lo leo lloro, cuando yo soy quien lo he vivido. Y lloro porque, claro, me trae muchos recuerdos. Y es un libro verdaderamente, ya se lo han dicho estos señores, muy bonito, muy bonito. Tiene, tiene momentos donde uno se ríe también, no dos son lágrimas, no hay que creer. Hay lágrimas y risas, hay todo. Pero desde luego el drama está. Y el, libro pesa, como me decía el señor dos es el peso de la historia que está ahí. No es político, pero en fin, tiene tendencias, ¿entiendes? Pero en fin, es un libro muy bueno y espero que guste a los que no lo han leído y a los que ya no han leído, pues si me pueden dar alguna opinión, yo encantada. Gracias a todos por escucharme y, y gracias, quiero dar las gracias públicamente a Violeta Roca Font, que no está hoy aquí, y que ha traducido el libro magníficamente. Y quiero también dar las gracias al señor Mascare que ha hecho el prólogo y que cuando lo supe me puse muy contenta que fuera el que hiciera el prólogo. Tampoco está, pero se le transmitirá y espero que, bueno, que guste a todo el mundo el libro. Y señor Gors, ¿qué le voy a decir? Si es el editor, pues muchas gracias por todo. El libro lo ha hecho muy bonito, muy, muy, está, está perfecto, es un libro perfecto. Sea el papel, sea la, la cobertura, sea todos los, dibujos, todo perfecto. Perfecto, estoy muy contenta. Y cuando me llegue a casa, todas las amigas, se pondrá muy contenta. Va a hacer furor allí. No lo podrán leer porque allí en Bayona no hay catalanes. Así que, pero por lo menos lo, lo, lo mirarán y estoy segura que gustará mucho. Y espero que aquí tenga éxito. Muchas gracias y a lo mejor hasta la próxima. Le paso a mi hijo que ha sido el traductor. Ha sido el traductor, no sé si lo he dicho, ¿no? Tanto, tanto. De, del libro también, pero a la lengua francesa. Mi hijo es economista no tiene nada que ver con las letras, pero le gustan mucho las letras y ha heredado mucho de su abuelo. Entonces, desde muy jovencito me dijo este libro, mamá, nunca des autorización a nadie para traducirlo al francés, porque un día lo haré yo. Y efectivamente lo ha hecho él. Y se vende en Francia en francés, que está aquí también. Este. Este. Está aquí, traducido por mi hijo Didier. tampoco hablaré en catalán, lo siento, pero al menos al castellano. Ah, simplemente no, voy a hablar mucho porque, claro, con este trabajo en catalán no tuvo mm, mucho que ver. Bueno, sí hice algún trabajo, pero el trabajo lo hicieron el señor Durán, el señor Gorst, ah, Violeta Lucafont, el señor Mascarell ah, y, las personas que, trabajan con, Carlos Simplemente quiero dar las gracias a, toda esta gente, desde el señor Luis Durán, que nos ayudó tanto todos estos años, y ahora pues a, Carlos gors por, su ayuda y su, amistad, porque creo que lo, hizo con mucho cariño y se nota. Y también por eh, dar las gracias a Enrique Pujol, porque ya nos conocíamos de una de un coloquio, de una conferencia que hubo en Lavallol hace cuatro o cinco años y me, acuerdo muy bien. Bueno, simplemente dar las gracias a todas las personas también que están aquí porque de veras, ustedes son, creo, eh, las personas que, que, tienen que leer el libro, porque mm, este libro es la, historia de los republicanos españoles, claro, pero más que todo la, historia de, de Cataluña fue un acontecimiento mayor de la historia de Cataluña. Y, hablando con gente, incluso con, con primos míos que son de, de, Barcelona, pues me di cuenta de que la gente aquí en Cataluña no conocía esta, este acontecimiento. Incluso hablé con una, una abogada de, de San Sebastián, gente, bueno, una persona muy, muy, muy inteligente, educada, con conocimientos de historia y esta persona con 40, 45 años no sabía nada, nada, nada, pero nada del Éxodo español. Ah, pensaba que la gente cogió el coche y se fue por la autopista <laughs> hacia, hacia O sea que para mí fue como eh, impresionante. Y le, conté un poco los acontecimientos y se di cuenta de, las tonterías que me contó y se, bueno, se sentía un poco, bueno, tonta, sí, <laughs> hay que decirlo. No, lo importante es que, eh, como lo, lo comentó un poco mi madre, es que este libro estaba en un cajón, simplemente. Y para nosotros, claro, esta historia la, conocíamos y, veíamos veíamos interés para, todos los españoles, para los catalanes, incluso para los hijos, nietos de, de, de exiliados republicanos españoles que viven ahora en Francia. Y todo este trabajo lo hicimos porque verdaderamente pensábamos que, que era necesario que toda España, toda Cataluña, toda Francia, supiera lo que ocurrió eh, en aquellos tiempos aquí mismo, en Cataluña, en Figueras y en toda Cataluña. Es algo que, es útil para entender el pasado, por supuesto, pero también para entender el presente. Eh, he, hablado, he hablado varias veces con amigos en España, de toda España, de Madrid, Barcelona y otros sitios, Bilbao, etc. Y y a veces noto que no entienden su propio presente, porque no, no conocen realmente su pasado, simplemente. Y, ahora, a veces, vuelvo a ver mis amigos y después de varias ah, charlas con ellos, pues me dicen, es que tenías razón, tenías razón. Y un ejemplo, por ejemplo, muy, muy reciente, es la, indicación de del rey de España y el comportamiento de, los políticos españoles respecto a la indicación. Y mis amigos me dijeron últimamente, pues tenías razón, respecto a varias cosas, no voy a contar los detalles, pero tenías razón. Y esta razón creo que la, la, la tenía porque conocía la historia de España mejor que mis, mis amigos. Esto no es normal, no es normal. Y si estamos aquí es porque pensamos que esto es historia de España, historia muy importante, muy importante de España, muy importante para Cataluña, por supuesto, aún más, no solo para saber historia, pero para entender el presente y para saber lo que Cataluña, España, deberá ser para el futuro, simplemente. Y creo que para, para proyectarse, no sé si se dice así, hacia el futuro, hay que entender el pasado, el presente y no se puede entender el presente sin el pasado. Por eso hay que leer este libro porque es realmente es muy, muy importante para entender toda nuestra historia, todo nuestro presente y para proyectarnos hacia nuestro, nuestro futuro simplemente. Es lo que quería simplemente comentar. Muchas gracias. abans de fer les preguntes que vosaltres eh, eh que cregueu oportunes, eh, si funciona, us passaré un petit audiovisual de 3 minuts on estan totes les il·lustracions del llibre eh, del, de, bueno, dels del Partús d'Àlvar Borriols, les, les 69 il·lustracions. Es passen molt ràpides, són 3 minuts i mig. És un petit eh, audiovisual. Abans de donar, en tot cas, de clicar al play deixeu-me doncs, que acabi, a partir d'aquí doncs, s'acaba doncs, amb l'audiovisual, després parleu vosaltres si voleu i després anem a fer l'ulls, eh? que s'ho hem sobretot vosaltres. Eh... Jo acabo eh, eh, mm, possiblement amb un dels, dels últims eh, paràgrafs eh, del llibre. Abans, però, a mi m'agradaria doncs, eh, aclarir una qüestió doncs, que va comentar la, la Mercedes d'Oriols. eh, el llibre no és un llibre tràgic el llibre no és un llibre polític és un llibre, com he comentat abans, doncs, on es barregen sentiments, emocions però que inclús també hi ha en alguns moments doncs, eh, còmics dins de, de, de la tragèdia jo recordo doncs, quan parla amb un comissari en català que descobreix que és en català Perpinyà i després quan es fan passar per diplomàtics del Ministeri i es disfressen i, i, i de més. Vull dir, ja, ja, no, no, no, no us vaig comentant, però vull dir que, que no creieu doncs, que és un llibre doncs, ni polític ni un llibre totalment tràgic. Abans de, posar, de passar al petit audiovisual, un dels últims paràgraf del llibre de les fulles de Partús de Marc Oriols Jo he vist les fogueres del Partús, les darreres torxes de la nostra llibertat, que cremaven per darrera vegada sobre els cims pirinencs per il·luminar les ombres i recordar al món democràtic la tremenda injustícia que ha lliurat a la mort i a l'exili la consciència libèrrima d'un poble secular. Fogueres al partús, atxes enceses, demà, quan neixi de nou el dia, s'apagaran les últimes brases d'aquestes santes torxes de la nostra llibertat. Més o menys acaba així el llibre us passo a l'audiovisual, feu alguna pregunta, si voleu, i, ja fem uns. Si la música no va bé, a mi veurem les imatges. El que però la pregunta és que volia dir que aquest llibre sala que surt en un moment molt oportú, que neix en un moment molt oportú, que em sembla, després de tot el que he sentit, és que sembla impossible que no el, no el coneguem o que jo no el conegui, no, també, com a llibre, i per tant estic esperant ja comprar-lo i arribar a casa i avui o demà començar-me a llegir perquè de veritat que amb tot el que heu dit estic segura que és un testimoni important i no sé, penso que és, eh, que és, no és casualitat no, que passin les coses, no, perquè coincideix també amb moment que tenim aquesta oportunitat d'un canvi total real i que clar, és, és veritat el que heu dit que sense, el, sense conèixer bé el passat no es pot avançar això està claríssim o sigui que gràcies per, per aquesta presentació també eh? que és tan emotiva perquè la, la senyora que com Mercedes. és encantador. Eh. I el seu testimoni és molt Gràcies. Jo coincideixo, a més, vull dir una cosa que s'ha oblidat dir. Vull dir, eh, es parla de l'exili a aquest llibre sobre ara, sobre ara, però és que ara, guany, aquest any, eh, és, és el 75è aniversari de la marxa cap a l'exili Vull dir, tampoc surt, abans potser per el 18 de juliol, vull dir, no era per casualitat, tampoc és per casualitat que surt el 2014, el 2014 fa els 75 anys, diguéssim, doncs, de l'exili. No? I quan el que comentaves, doncs, que mm, no coneixies el personatge, a mi em va passar exactament el mateix. Fa 3 anys jo no sabia ni qui era l'Albert Oriols. Vull dir, i considero que sóc una persona que amb temes, sobretot de, de l'exili i bueno, ja, ja ho dic, per tradició familiar eh, pensava que ho sabia no tot, però bastanta cosa m'he donat compte de que no, no? Vull dir, jo crec que ens ha passat per, pràcticament a tothom quan hem anat a presentar a diverses eh, entitats, administracions públiques, quan han vist realment qui era l'Alba doncs, doncs, doncs, però sí, però, era una bèstia vull dir, així mateix en sentit, eh? en el bon sentit, de la paraula evidentment sí, una cosa, amb això és que Perdó. us quedaríeu morts de la quantitat de gent que hi ha que no coneixem res. Gent que ha hagut de marxar a l'exili i és que és impressionant. D'artistes, d'escriptors... Eh? És que és una cosa impressionant. Precisament per això eh, es va intentar, bueno, es va tirar endavant el projecte del Museu de l'Exili per intentar res recuperar tot aquell llegat. És que penseu que només senyint nos al cas català, només senyint nos al cas català, és, ja dic, una història de Catalunya paral·lela i d'una grandíssima importància en, en un àmbit cultural. I el que és paradoxal és que eh, és molt desconegut per la mateixa gent, per gent que, mm, que si no és específicament d'història, per dir-ho d'alguna manera, es desconeix i eh, mm, ja dic mm, hi ha hagut en aquest sentit penso, un, un problema, i que ja l'he apuntat abans, i és que sí que es va haver un, un procés de recuperació col·lectiu molt important en el moment que es mor en Franco. Això sí, hi ha un moment, hi ha una transició política, tots en aquells moments hi ha una gran ebullició, es pot parlar de les coses i la idea és poder-ho recuperar tot de nou. Doncs bé, mm, això es talla. Doncs clar, no es prohibeix, però queda reduït en els nuclis dels especialistes. Voleu una cosa més grossa que Figueres ningú no sàpiga que va ser la Guerra Catalana? No sabia ningú. Ningú. I és una cosa terrible. Memòries de Figueres. Qui parlava dels memòries de Figueres? La gent que ho havia viscut o els estudiosos, però esclar, els estudiosos sempre fan els llibres per els mateixos estudiosos. <laughs> no, no, es fa, no es fa una cosa per... Llavors, doncs, realment, fins ara que hi ha hagut, com apuntaves abans, un moment de canvi, de tornem a parlar de tot, tornem a plantejar, perquè quan tu vols tirar endavant cap a una, nou, cap a una nova orientació doncs això que dèieu abans vosaltres no? I per poder projectar el futur necessites conèixer el passat perquè si no no entens ni el present ni pots orientar cap on vols anar i aquesta és la, la realitat sí, Senyor. senyoreta Nuri li, li vull fer una reflexió perdoni eh senyoreta Nuri li vull fer una reflexió aquest llibre és com un iceberg, no? que no es veu apenes, però el que hi ha sota de l'obra de l'Orriol és el més important que, que hi ha no? d'ell. Això és una petita, una petita mostra, és, és com un iceberg. Si vostè s'informa eh, de tot el que eh, Oriols ha escrit, fet i, i, i i editat, eh, bueno, eh, veurà que, que sembla estrany que, que només eh, parlem d'això, quan hi ha mil coses per parlar-hi. Sí, hi ha, hi ha una paraula? Rius? Sí. sí. Bé, eh, de tot el que s'ha exposat, que ens ha, ens ha frapat tot, però m'he quedat amb una expressió del, del senyor Duran, que trobo que és una d'aquelles casualitats històriques. Per casualitat, un dia va veure un llibre que tenia un títol estrany i a partir d'aquí s'ha engegat tot això. Si no hagués sigut aquest moment, segurament no s'hauria fet aquest llibre. Mhm. Eh, M'estic ara plantejant, no sé si es coneix la dada, pero amb les edicions en francés y en castellà ha tingut de divulgació o, o, o on s'ha quedat aquest llibre? Para contestar, bueno. ¿Has entendido? Sí, sí, sí. Mm. Este libro, bueno, el libro fue editado en, castellano por primera vez en 1995, gracias a mi madre. París. En París lo editó en París, no, en España, porque en España era muy difícil, incluso en 1995. vi a mi madre trabajar día y noche para intentar encontrar una editorial que tenga el coraje de editar, de publicar esta obra, en castellano, en España, pero no, desgraciadamente. Así que lo hizo, pero en Francia. La casualidad fue que el señor Durán es alguien que tiene mucha curiosidad, quiere saber muchas cosas y, como lo ha contado, pues encontró el libro en Perpiñán. Y claro, como él conocía un poquito la, historia de, su, de, su, ciudad, de, Figueras, pues realizó el valor de, esta obra, eh, el valor histórico de la obra. Y, y pues finalmente, del trabajo de mi madre, de la iniciativa del señor Durán, pues las cosas avanzaron. Avanzaron en España porque nos pusimos en contacto con gente, con universitarios de la Universidad Autónoma de Barcelona, con el, señor Aznar, que no está aquí, pero que, hoy ha podido estar con nosotros, que estará seguro con nosotros en septiembre. Y hizo este señor Aznar unos trabajos sobre mi abuelo, eh, sí, mi abuelo. y habló de mi abuelo en el mundillo universitario. O sea que, en realidad, si estamos aquí es porque hay todo un trabajo de fondo que empezó en los años 80 con mi, con mi mamá. No es una casualidad, no es que salga el libro así de repente. No, es todo un trabajo de fondo y poquito a poco con los años pues las cosas van saliendo. Y es la casualidad simplemente que este año sea el 75 aniversario de, de, la retirada y también el 120 aniversario de mi abuelo, por ejemplo, que no es nada. <laughs> y, y claro, de, este trabajo em, con los universitarios, pues em, conseguimos por primera vez editar el libro en castellano en España gracias a un señor que se llama ¿no? que murió desgraciadamente hace poco, pero bueno, ya era ya mayor. Y, publicamos el libro, no sé si en 2007, ¿no? O 2008, 2007. 2008. Sí, este, libro. Este libro. Y, claro, hicimos un, un, poco de comunicación, el libro se vendió, etcétera y seguimos para adelante. Y, como hice una promesa a mi madre de traducir un día, traducir, traducir un, el libro en, francés, pues eh, eh, hice el trabajo y al final edité el libro hace ya tres años en francés, con la editorial Priva, que es una editorial famosa de, Toulouse. Y hice unos coloquios, conferencias, exposiciones en Bayona, en Toulouse, en, en Burdeos, etc. O sea que por mi parte, pues eh, sigo con mi madre desde hace siete años trabajando en este tema. Y, gracias a la ayuda este, del señor Durán, eh, pues estamos ahora aquí con, ustedes y con el señor Gors para presentarles a, ustedes pues, este libro en catalán. Porque para nosotros era evidente que este, este libro, em, debía de ser traducido y eh, publicado en catalán simplemente. Y, realmente mi madre y toda la familia da las gracias a, todas las personas que, nos ayudaron para que este libro esté aquí hoy. Simplemente gracias de nuevo. no, es, una casualidad, realmente es una, casualidad si este libro está aquí para el en, el año del 75 aniversario de, de retirada. No, es, una, es una casualidad, pero una casualidad. Mucho trabajo. Con mucho trabajo. y mucha ayuda. Y mucha ayuda también. Mucha solidaridad, solidaridad Y, y bueno, coraje, porque, porque creo que en un momento dado hay que hablar, hay que hablar, hay que contar. Y esto es también coraje, porque he visto reacciones, por ejemplo, en ciertos lugares de España o de Francia, y gente que no quería hablar, no, no, no, no quería oír ah, esta historia. O sea que, bueno, a veces hay que arriesgarse un poco y hablar simplemente. Y aquí tenemos una historia que para mí debería de estar en todos los hogares españoles, en todos los hogares catalanes, incluso en todos los hogares de Francia, porque también es historia de Francia. solo quería decir todo esto. Bueno, esto. Hacer su pregunta. ¿Otra pregunta? Sí. sí. Jo vaig llegir el llibre de l'Alba Gabriel en castellà, vaig llegir a través de, de, de l'exemplar que m'ha donat Lluís Durant, recordes? Mm. I aleshores en aquell moment jo publicava les memòries de Clos i Pagès, un altre exiliat català, molt, en aquell moment bastant desconegut. I vaig veure que hi havia moltes coses semblants. El, el relat de l'Oriol era molt directe, molt més humà que no pas el del i Pagès, que era més literari. Però tots dos eren homes que fugien a l'atzar dels camins, a, a destins ignots que no sabien què passaria. En el cas de i Pagès, era un home de la Generalitat, era un home poderós, que, te, que tenia una ajut a França i tenia el fill més més allà. Per tant, va ser un exili una mica més planer. Però tots dos exilis van ser tràgics, perquè després de l'exili d'aquest va, va continuar l'altre exili. Van, van haver de fugir dels alemanys, és a dir, que va ser un exili doble, terrible, molt més tràgic. Considero un llibre molt interessant i especialment molt directe i molt humà. Crec que aquests personatges es degueren conèixer sense cap mena de dubte i probablement mm, doncs, degueren tenir coses en comú, perquè tots dos eren homes del teatre. Tot i així, i Pagès va ser un personatge una mica més reconegut que l'Oriols, que l'Oriols ja, ja és hora, per tant, que recuperem la memòria històrica d'aquest personatge, també. Sí. No tinc res més a dir. Tinc moltes coses més aquí, però no... <laughs> Una pregunta més? Sí. Aquí estem, Eh? Mm -hmm. Bueno, doncs moltes bueno, gràcies pues... per la vostra assistència sí. i moltes, moltes gràcies a ustedes per la, per la vostra assistència, eh, per la família d'Oriols, que ha volgut estar present doncs, amb, el, amb aquesta presentació d'aquesta edició al català del llibre de les fogueres del Partús, uh mhm. -huh. que per cert, algú explicat per què es diu les fogueres del Partús, no us espanteu, eh? Vull dir, és molt simple. Les fogueres del Partús és perquè són aquelles fogueres que la família d'Oriols, a la barra d'Oriols, veia a les proximitats del Partús quan s'hi anava aproximant. Eren les famílies que l'Alfred eh, del fred o per fer-se el sopar, sobretot eh, pel fred, anaven fent eh, fogueres per tota la muntanyeta i ell el va impressionar veure totes aquelles fogueres enceses, no? d'aquí el títol del llibre. Moltes gràcies a vosaltres i moltes gràcies a la família d'Oriols per haver fet aquest esforç per adaptar-se al dia que havíem triat per fer la presentació i venir de, de lluny. Eh? Moltes gràcies a vosaltres i per poder doncs, continuar lluitant perquè el llibre es divulgui, es divulgui tota la memòria històrica i es divulgui la, la figura del teu pare, del teu avi. Gràcies. Gràcies.